Posso leggere? No? Здесь, наверное, как киплое примерно. Самое Марина Марина. Pozdravljam u ime Hrvatske knjižnice Ivan Goran Kovačić, naša ravnateljica je spriječena pa danas nije mogla doći. ja ću počiniti umjesto nje i umjesto svih naših djelatnika koji vam žele došli. Evo ovo je još jedno događanje u sklopu našeg ciklusa zavičajne čajanke koje je započelo 16. ožujka ove godine u našoj spodnoj sobi Slavka Stjepana i Slavka Mihalića. I evo, time mi u biti potičemo naše građanstvo da E, vezano uz e, sva događanja koja su nam više kulturnog preznaka, da se dođu i ovdje kod nas druže u ovom našem ciklusu. Znači, ovo knjižnica je, ideja same knjižnice da je to mjesto ugodnog susreta, kreativnog, da je to jedan kreativni javni prostor i mjesto e, koje služi za poticanje rasprava i razminjivanja ideja. Ovaj stručni skup je u Marijanu Matkoviću, ali ja neću o tome, ja ću vas samo pozdraviti. To će e, preuzeti riječ gospodin Marin Bakić. Hvala vam, e, dobrodošli, dragi Karlovčani i prijatelji Karlovca. E, zahvaljujem na dolasku, zahvaljujem i našim sugovornicima i izlagačima što su pristali sudjelovati na skupu posvećenom Marijanu Matkoviću, hrvatskom književniku. E, moj, e, zahvaljujem i obitelji Matković što je stigla iz Zagreba, e, to nam je velika čast. Moje ime je Marin Bakić, predsjednik sam udruge za razvoj građanske i političke kulture Karlovac Polka. Provodimo trenutačno projekt Marija Matković u mozaiku Karlovačke kulturno-umjetničke baštine povodom 100. godišnjice rođenja i 30. godišnjice smrti e, tog našeg autora. E, I zašto smatram da je ovaj skup iznimno bitan i htio sam ga e, organizirati zajedno sa društvom Karlovčana i prijatelja Karlovca u Zagrebu, koji su naši suorganizatori, jer je Matković umro u Zagrebu, a rođen je u Karlovcu, je taj što stvarno znam malo o Marijanu i nadam se da ću e, naučiti i siguran sam da ću naučiti puno od danas. U biti e, se tome jako veselim. E, I ono što sam čitao Matkoviću, uglavnom mi je otvaralo pitanje kako je jedan tako plodan autor danas ne postoji u našoj kulturnoj javnosti. Ja ga stvarno nisam imao ni u lektiri i volio bih da o tome danas razgovaramo. Ne? E, što tiče samoga projekta, e, evo ovdje s nama je i gospođa e, Dubrovka Crnović-Sarić, ona e, režira predstavu utemeljenu na drami Igre oko smrti, Igre oko smrti Marijana Matkovića, E, njezina premijera će biti večeras u 20 sati u Gradskom kazalištu Zorendom. E, naravno da ste svi pozvani e, da budete na toj premijeri. E, ulaz je besplatan. Oni koji putuju za Zagreb mogu ići autobusom koji će kretati ispred Zorendoma u 22 sata. <clears throat> E, i još ćemo pustiti na jesen, mislili smo na proljeće, to nas se malo zakompliciralo. E, film e, Slučaj maturata Wagnera u Gradskom muzeju. To je film po i drami kojeg je režirao Branko Ivanka. To će biti na jesen, to će biti zadnji, zadnji element ovog našeg projekta. Mi smo inače provodili prošle godine projekt e, Krleža, odnosno 2013. i 2014. projekt Krleža u Karlovcu povodom 120. godišnjice rođenja Miroslava Krleža. Imali smo čitav niz e, aktivnosti, e, a naglasak smo stavljali na poveznicu Krleža i Karlovca, kroz, uglavnom kroz ljude s kojima je on surađivao, koji su bili Karlovčani. Tako da je tu iskočio naravno i Marija Matković. I u biti smo se odlučili već za provedbe Krleža u Karlovcu da e, se pozabavimo od Marijanom Ono što me dodatno iznenadilo je da u knjižnici postoji bista posvećena Marijanu Matkoviću. Ona je pored mene, nemojte ovaj, da vam moj lik pokvari ovo lijepo odjelo. Ovaj, <laughs> sve točite se na bistu. I žao mi je, ne znam gdje se bi nisam upoznat ko je autor tu piše, ali uglavnom vidim da je dijelo iz 87. godine. Ali da ne duljimo dalje, e, nadam se da nisam propustio nešto reći. E, upravo na tragu ovoga što sam govorio kako e, nisam upoznat dovoljno sa Marijanom Matkovićem, pitao bih novinara i E, i književnika mladog, dvije godine mlađi od mene, a sve aktivni, a sve aktivni, e, gospodina Sandića. Koliko je on upoznat sa Marijanom Markovićom? E, dobar dan, poštovanje. Moje ime je Srđan Sandić. Ja sam slučajno nekako zaljubljen u kazalište i pisanje i to je, to često jedna ovoga, bolna ljubav i često neuzračena, I tako u tom mom nekakvom traženju, čitanju sam upoznao unuka Marjana Matkovića, koji se zove Marjan Matković, koji je ovdje. <laughs> I koji me nekako slučaj... Evo sam svi ga <laughs> koji me nekako lijepo podsjetio da je to zapravo njegov djeda i da ja sam, ono, trebam znati ko, ja sam se onda jako pravio važan, kao da, da, da, znam ja kao sve, čuo sam, čitao sam, ja sam zapravo skužio sam čitao samo ono, jednu dramu, da sam zapravo ono, nepismen e, u vezi tako jednog zapravo velikana naše kazališta, da je užasno važno saznati više, pa sam se i ja konzultirao E, tekstovima Lade Čale Feldman i Borisa Senkera i sad ću vam zapravo pročitati jedan mali uvod, a, onda ću suvremenike kolege pozvati da se nadovežu, isprave me ako sam nešto krivo e, prepisao, ukrao. Kazalište tad nisam mogao gledati jer sam rođen 85. kada je e, autor preminuo, <laughs> tako da mogu samo govoriti o tome što sam pročitao. Dakle, Marijan Matković bio je pjesnik, dramatičar, feljtonist, kritičar, putopisac i eseist. Diplomirani zagrebački pravnik, bečki i pariški student povijesti i umjetnosti i komparativne književnosti. Pisac koji se još kasnih 90-ih uspio probiti u 100 odabranih natuknica malog leksikona hrvatske književnosti. Jedan od, kako Branko Hešimović tvrdi, posljednjih intelektualaca hrvatskog međuratnog 20. stoljeća. Danas je hrvatskim gimnazijalcima manje više nepoznat i meni je bio nepoznat, nismo ga naravno obrađivali. E, mi smo morali obrađivati Ivana Aralicu, na primjer, to je jedna ovako zgodna stvar. naime, iako se u dramskoj književnosti kazalište probio upravo iz tih mladenačkih redova 1934. kada Branko Gavela uvršćuje njegov prvenac u repertoar Hrvatskog narodnog kazališta i iz lektira ga je navodno odplavila odanost lijevim idejama i antigrađanska nastrojenost, što je nadahnula, citiram eh, Ladu Charlie Feldman, eh, koja je nadahnula već spomenuti njegov prvi pokušaj slučaj maturanta Wagnera, koji je izveden u režiji Alfonsa Verlija. Nakon brojnih prijepora u kazalištarskim redovima, što je obično slučaj u kazalištu, što nam i gospođa Carica Nojević može potvrditi da je to suvremeno uvijek zapravo s one strane, da ono nikada nije u vremenu, čini mi se, ono je uvijek pored vremena i čeka da ga neko drugo vrijeme okarakterizira kao suvremeno, ali možda griješim. <laughs> naime, tek je 1935. E, dočekan uz punu pompu društvenog i medijskog skandala, buku u đačkom parteru i bansku zabranu izvedbe, a poslije u za sebe povoljnim ideološkim uvjetima uprizoren i na, kako se nekada govorilo, a i dalje se govori, čini mi se moja mama sigurno da govori, malim ekranima, e, sa poznatim srpskim s Tevom Žigonom u ulozi tiranskog oca Filipa Wagnera. Drame su mu prevođene i izvođene u inozemstvu, bio je suosnivač i vizionar Dubrovačkih ljetnih igara, umjetnički direktor Zagreb filma, tajnik Nakladnog zavoda Hrvatske i intendant Hrvatskog narodnog kazališta. Neumorno posvećen dinamizaciji hrvatske kulturne politike, koju danas, danas više nekako na čudan način ne možemo svjedočiti, jer je u Rasulu, ali o tome možemo govoriti kasnije, i zašto e, suvremeni autori nisu, e, suvremeni autori poput njega nisu e, kanonizirani u lektiru, nastavljamo dalje. bio je, dakle, kao što sam rekao, posvećen bavljenju hrvatskom kulturnom politikom, te dopisni član tadašnje jazu, nakon što je objavio prekretničke dramaturške eseje, već u dobi od 30 godina, gdje ubrzo postaje i tajnik razreda za suvremenu književnost, a zatim i voditelj Zavoda za književnost i teatrologiju, te urednik uglednog kulturnog časopisa Forum, kojemu zadugo ostaje zaštitnim znakom i na stranicama kojega će se nakon njegove smrti 1985. od njega opraštati i takve imena kao što su Branko Marinković i Jure Kaštelan. Uredio je dva zbornika posvećena Miroslavu Krloži, E, koji mu je bio, koliko e, sam čitao i shvatio, veliki uzor, o kojemu je za UNESCO napisao cjelovitu monografiju, nikada se, kako Lada Čale Feldman e, kaže, ne ustežući priznanja da je stvarao i djelovao na njegovu neizbrisivu tragu i u njemu vidio uzor. Bavio se i kazališnom kritikom, niza osvrte o evropskim i hrvatskim književnim klasicima, pronalazio nepoznate rukopise, osrtao se na slikare poput Hegedušića i Murtića, raspravljao o književnoj vrijednosti filmskog scenarija i redatelju Berkoviću, eksperimentirao na rubovima autobiografije, memoaristike, memoristike, eseja, kronike i putopisa. Ja bih sam tu stao, pa ću nastaviti kada se e, Evo ja ću samo napomenuti da e, ovo nije klasičan akademski, kako na akademski simpozij, ono, nego molim vas ono, da polemiziramo, da raspravljamo, da e, jer ja mislim da kroz polemiku i raspravu se puno bolje kristaliziraju stvari. E, zaboravio sam spomenuti kad sam nabrao što smo radili u ovom projektu e, i predavanje gospođe Snježane Banović u Zagrebu u Hrvatskom klubu, što smo kao i sve u ovom projektu organizirali sa društvom Karlovčana. E, I sam spomenuti da je ovo zavičajna čajnka, da je čaj poslužen i da se poslužite čaj. <laughs> Ovaj, e, dobro, Srđane, e, hvala ti za sada. E, ovdje imamo, ako se ne varam, e, kojega ste vi poznavali gospodina Markovića? Samo izviđenja, ne osobno onda u biti imamo troje ili dvoje, dvoje e, ljudi koji su ga poznavali. E, pa možda e, gospodine Jelčiću, e, vi kao knjižnik i povjesničar književnosti možete e, ocijeniti njegov doprinos Hrvatske književnosti i možete se prisjetiti svojih iskustava sa gospodinom Markovićem. Hvala vam lijepa vrlo rado ću to učiniti, jer sa Marijanom Matkovićem me vežu mnoge uspomene. Ovo što je rekao kolega je točno, ali ja bih to morao dopuniti. Recimo, Marijan Matković nije bio samo urednik foruma, on je bio njegov osnivač. Bez njega vjerojatno foruma ne bi bilo. Kao što bez njega vjerojatno ne bi bilo mnogih vrijednih izdanja koje je Hrvatska Recimo sabrana djela Matuša. Recimo sabrana djela Nazora. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, on je bio pokretač, inicijator mnogih značajnih književnih pothvata. Jedan od najdjelatnijih osoba u hrvatskom književnom životu u drugoj polovini 20. stoljeća. I isto tako je bio jedan od onih kojima su se ljudi, kad su imali nekakav projekt, kad su imali nekakvu zamisao, nekakvu ideju, u nekom kulturnom pothvatu, ako ga je trebalo poduprijeti od neke autoritativne strane, reći ću, onda su išli Marija Matković u akademiju. Ni jedan slučaj ne znam da je Marija Matković bilo koga odbio. On je bio čovjek vrlo suradljiv, vrlo poduzetan, dinamičan i što bih posebno istaknuo, čovjek vrlo konstruktivan. Svaka ideja koja je bila dobra, koja je bila konstruktivna, naišla na njegovu on je autor velikog broja drama. Nije samo slučaja maturanta Wagnera, koji je izveden 1935. godine, rekli ste u Varlijevo režiji, ali u, tom, u toj predstavi sudjelovali su i mnogi veliki hrvatski glumci toga vremena, Ivo Badalić na primjer. Tako da je ta drama bila otkriće jednog 20-godišnjeg autora. S tom dramom je on stupio na scenu na velika vrata i kao autor je ostao na sceni, može se reći, do zadnjega današnjeg. Ja ću vam navesti samo neke najvažnije njegove drame. Odnosno, evo, navest ću vam najprije njegova dijela općenito, sve ukupno. Dakle, počeo je sa pjesmama iz mraka u svjetlo. Zbirka pjesama koju je objavio u vlastitoj nakladi. Danas je to gotovo raritetna knjiga, ja moram priznati sreću mi imam zatim dramaturški esej iz 1949. godine. Knjiga po kojoj sam ja Matkovića upoznao, upoznao ne osobno, nego kao autor. Zatim su slijedile dvije dramske epizode, to su Koraci i Trojica, 1949. A posebno je i bila interesantna drama Prometaj iz 1952. 1955. objavio je svoj ciklus Igra oko smrti. To je deset drama koji se zbivaju tijekom drugog svjetskog rata, a sastoje se i malo ranije, a sastoje se od slučaja maturanta Wagnera, zatim drama Karmine, rub zbilje, Smrt njegove ekscelencije, Smrt u kući, Bezimena, Krizantema, Koraci, Trojica i na kraju puta. Zatim jedan ciklus, vrlo interesantan, i Bogovi pate. To su tri brame Prometej, Heraklo, Ahilova baština. Dakle, antička tradicija koja je u njegovom interpretativnom pothvatu posuvremena tako da je sa velikim zanimanjem bila gledana u kazalištu. Zatim jedna suvremena drama Vaša snova. Zatim njegovi putopisi Američki triptih. Zatim opet drama i bez krila, stope na stazi dnevnik, razgovori, pogovori, to je isto tako jedna zbirka eseja, a završi, na kraju života pisao je dramu između neba i zemlje koju nije dovršio. Dakle, vidite da je to jedan veliki broj dijela i da su te drame sačinjavale ja bih rekao, srž njegovog djela. Ali da kako nisu bile jedine, vi ste već rekli, osim drama pisao je i putopise, eseje, kritike i dnevničke zapise. To je došlo do tiska u njegovim onim izdanju izabranih dijela, gdje, je, gdje su knjige stope na stazi, u kojima su upravo te njegove dnevničke Autor bez primjerne snage, veličine i aktivnosti. Pročitat ću vam ovdje jedan fragment autobiografskog karaktera. Potonuo si u neki duboki zdenac tišine i osame sa svojim izazovno bijelim papirom, te si se odjednom, usprkos tome što si mislio da sve znaš i o drami i o današnjici, što si se oboružao vojskom uskličnika, našao okružen nekim pitanjima koja su ti bila još tren prije jasna, a koja su već vjekovima postavljaju istom zagonetnom tajanstvenošću pred svakom neizvjesnošću. Još malo prije, snabdjeven uskličnicima znanja i volje, ti stojiš sada suočen s upitnicima koji nikako neće da izgube svoju zlokobnu grbu. Zaplovio si u noć, a obala je daleko, i ukoliko nemaš svog vlastitog kompasa, primitivnog kao što si ga imao i onaj, što, što ga imao i onaj davni predak, prvi dramatičar, zacijelo će tvoja plovidba biti završi, brzo završiti na prvoj podvodnoj hridi. Sve najsuvremenije navigacijske sprave neće te spasiti. Nema čovjeka koji će ti moći objasniti tvoj eventualni poraz ili tvoju eventualnu pobjedu. Tko te može oteretiti i jednog tvog upitnika, jer nikako iskustvo tog bližeg i dalje kolege ne može ti savršeno ništa pomoći. Sam si i sam treba da se snađeš sa svojom subinom. A ona, preskočivši kao potpuno suvišne sve naučene odgovore na banalna pitanja o tome što je drama, što je današnjica, pitate jednostavno, zapravo djetinjanski naivno, samo jedno. Zašto pišeš? za koga pišeš. I pitajući se to uvijek na novo, poslije prve, kao i poslije desete drame, ona te grozničavog i u tremi vodi preko raznih kriza do izvora istinske dramatike i istinske suvremenosti, bez obzira na to nalaziš li se ili ne nalaziš na to pitanje svoje i samo za sebe. Tvoje dijelo relevantno, dakle svakako originalno Odlomak koji otkriva zapravo bitne poticaje Matkovićeve kreativnosti. Mislim da je to pokaz koliko je ta njegova kreativnost bila duboka, koliko je bila istinska i koliko je bila zapravo neiscrpiva. Jer pitanja koja je postavljao sam sebi nisu nikada mogla doći do definitivnog odgovora. U tome je upravo i tajna njegove snage. Marija Matković, moram to reći, bio je od onih ljudi koji nisu izbjegavali izložiti se i opasnosti. Kao intendant Hrvatskog narodnog kazališta on je morao odstupiti, Što mislite zašto? Zato što je stavio na repertoar jednu dramu Josipa Kulundžića, koja ideološki nije odgovarala tome vremenu. Bila je to drama i čovjek je dobar. Dakle, drama koja je otkrivala u neprijatelju čovjeka. A to je da kako u onom ideološkom sustavu bilo nepodnošljivo. Dakle, bio je čovjek koji je živio sa svojim vremenom i koji je znao prkositi tome vremenu onda kada je to trebalo. Poslije ću možda dodati još nešto, ali ovo za sada. Gospodine Ivanjek, i vi ste poznavali e, Marijana Matkovića. E, koliko je e, to što je imao problema u tom sustavu utjecalo na to da je zaboravljen danas? Recimo da je, ako se s time slažete, da je zaboravljen. I da li često se kaže da je, mislim, prolači se nekako kroz tekstove koje sam čitao, nije jasno da li je bio čovjek blizak režimu ili nije. Dobro, mi još uvijek živimo u tom e, jadnom e, hrvatskom blatu, što bi rekao Krleža, i u zemlji gdje se knjige bacaju u blato, a mene je fasciniralo kad ste me vi otkrili i sad kolega Sandić da je za vas matkovi zaboravljen autor, što je normalno da je, da ga niste upoznali ni u lektiri. Prema tome, da je zapravo u RH nepostojeći auto Za mene onda kako bio i ostao izuzetno živa osoba i kad mi vi to kažete, onda se stari, si čovjek postavlja pitanje kako se to, kod nas može od e, jednog od prvaka kulturnog života, čovjeka koji pomaže snimanje najboljih filmova, koji iznosi predstave kao što je rekao gospodin Jelčić za koje zna da, da bi ga mogli koštati, kako jedan čovjek takve silne e, e, radne biografije postaje zapravo anonimus za vas. I ja naravno to ne bih sad mogao objasniti i kad bih mogao onda bi bio dosta pametan što nisam, nego mi preostaje da probam neka svoja sjećanja na tu divnu osobu koja se zove Marijan Matković iznijeti i dalje za za činjenicom da je on, a možda pretrpio isto koji Krleža, ovaj, da u nekom naletu te ideacije države bude gurnut ko zna zbog čega u nešto, je li to ljevičarstvo, je li to nešto, da, da bude pretvoren u nepoznatog Marjana Matkovića. I mislim da je to jedan od naših dragih, strašnih skandala. Dobro, mogu se u tome varat, pa idem sad malo na preskokci jednu varijantu, neka, neka sjećana. Ovaj, mm. ja sam upoznao Marijana Matkovića kad mi je bilo 15 godina zapravo, 14, to je bila 69 a, i tad sam objavio prve pjesme u njegovom forumu, što je rekao akademik Jelčić, kojeg je osnivao zajedno s Krležom, i u kojem je Krleža objavio i banket u Blitvi i niz svojih drugih stvari. Pa bi možda samo ovaj, e, da ne previše ne dužim i ne zamaram časno slušateljstvo, ovaj, e, se sjetio te 69. rekao nešto o toj divnoj živoj osobi koja je evo, mene ko klinca prihvatila grlila, ja se kod djete osjećao u redakciji Akademijinog foruma dobrodošao. A da je to bio centralni časopis danas, to bi trebalo nadugo objašnjavati zašto je pored svih deset zagrebačkih i još 50 jugo časopisa forum imao to jedno središnje mjesto. Vjerojatno, zahvaljujući i Krležinom pečatu i Matkovićevom pečatu. Ali ja još uvijek dvojim da li Krleža kad se pojavi u enciklopediji u natuknici Marijana Matkovića, gdje se kaže da je Krleža bio najveći Matkovićev uzor u drami, recimo. Ja to ne mogu ocjenjivati, to može e, gospođa Dubravka i drugi teatrolozi, ali mislim da, mislim da ga je to jedno iskreno prijateljstvo i divljenje a, opusu Miroslava Krleže njega zapravo pretvorilo ono što se balkanski zove nekakvog adepta, što on uopće nije bio. On je veliki i samosvojan autor koji se iskušao u cijelom nizu spisateljskih e, stvari koji je objavio na brojne knjige i koje se mogu i danas pročitati tako. Recimo o drami, on me uveo 77. na premijeru Herakla u, Dubrovniku, kad je to bio događaj za ondašnje vivane i nije se moglo baš dobiti kartu. Ali on se sjećao onog klinca i on me uvijel u tu predstavu. Ali ja više volim njegove, recimo, drame koje se rijetko spominju. E, Agamemnon, Agamemnon, Klitemnestra, Jati ono san i tako dalje i tako dalje. Nakon što smo se upoznali te e, ovaj, 69. i nakon što sam, ja sam još objavljivo u forumu više puta, ali e, htio bi zapravo dva, tri teksta Matkovićeva istaknuti. Jedan je izašao godinu dana nakon njegove smrti, 86. u broju 5-6 foruma i zvao se Osječko predavanje tu je ovaj, Marijan Matković pokazao koliko je samo zatajan čovjek. On je zapravo govorio o svom odnosu s mladim piscima, ali na takav samo i skroman način da uopće nije jasno ono što je Stanko Šimić rekao da su časopisi motori književnosti, da je Marijan Matković bio motor hrvatske književnosti. I treba dodati jednako tako ostalih južnoslavenskih, koje su danas srpska, makedonska, slovenska i druga, jer je objavljivao mlade autore sa područja cijele Jugoslaviju. E, e, e, Jugoslavije. I tako ovaj, kaže Marijan Matković, moj kontakt s omladinom zbiva se danomici u redakciji Forum. To je inače, kako znate, časopis Jugoslavenske akademije, no od početaka svog izlaženja on je bio otvoren i omladin. Ta omladinci bijahu i Majetić i Majdak i Glumac, kada sam ih prvi prvi put objavio. Kažem, e, sasvim je nevažno što se u mom slučaju Matković zabunio, pa piše, došao mi je u redakciju prije deseta godina jedan gimnazijalac, 16-godišnjak, nosio je rukovet poezije, ta poezija bila je pisana pod utjecajem Tadjanovićeve lirike, no ipak ne plagijat. Očito mladić je unosio svoj potpis u stihove, objavio sam ih, on je poslije dvije godine maturirao, danas se već afirmirao, i vanjek mu je ime, nije bio jedini. Možda zato što sam ja rano počeo, a čuli smo počeo sa 20 godina i to premijerom u HMK, možda zato što sam ja rano počeo, a iduće godine izdao zbirku pjesama, što znam sve neugodne popratne pojave koje prate u pravilu sve rane početke, volim te kontakte, e, kazao je Matković. E, Trebalo bi tu dodati uh, eh, da je ne samo ovi spomenuti pisci koje on spominje, nego deseci drugih su imali baš Matkoviću ovaj, podršku. Dovoljno je prelistati stara godišta foruma i shvatiti da su hrvatski Borgesovci prve pripovijesti, znači Pavličić, Kekanović, Tribuson, Barbieri i drugi, objavljivali upravo u forumu, odnosno upravo kod Matkovića, da su i oni počimali svoje korake u književnosti zahvaljujući glavnom uredniku forumu. ja sam onda objavljivao još kod Matkovića 74. i 78. 74. pamtim zato jer sam s Matkovićem razgovarao o njegovom američkom iskustvu i o mom američkom iskustvu i o američkom iskustvu ovdje nazočnog gospodina Ivana Vanje Matkovića koji je, meni su teklo slivni, tada studirao na Stanfordu, koji je bio i ostao najblještaviji faks u toj zemlji, deset blještavih faksa. E, da kako, ovaj, kaže Matković je svoje iskustvo danije u knjizi Američki triptih, što je najprije izašlo u nastavcima u forumu. Iskreno ga je zanimalo što sam od SAD-a vidio i što sam u njemu zaključio, ne mogu se sjetiti naravno o čemu smo govorili, ali kažem, i to je možda taj presudni osjećaj koji je Matković stvarao u nas mladih, da ne velimo omladine. Osjećaj ravnopravnog i predanog razgovora, bez obzira je li bila riječ o Americi ili o aktualnoj lektiri, imao je sposobnost saslušati i potom reći svoje mišljenje. A to je u književnoj branši doista rijetka sposobnost mladi i časni kolega je pitao da jel se može kritizirati Matkovića, ali ja vjerujem da pače, mislim, ali da je dobro o njemu bilo što znati prije nego se kritizira. Zato, zato hoću reći da ja sam objavio kod njega puno stvari, ali kad sam negdje 80-ih počeo raditi neku eksperimentalnu prozu i od Matkoviću, njemu se ti tekstovi nisu svidjeli. I on ih nije objavio, poslije sam ih objavio u knjizi Epicikli u Azivu kod urednika Donata i recenzenta Horvatića. Dobro, evo, to, su te, samo ta neka, neka ovlašna, neka, neka ovlašna, ja sam predužio da skraćujem. Publikum ja sam produžio. Ovaj, e, ja bi ovaj, samo još onda e, rekao, nekoliko stvari. Ja sam danas objavio jedan članak u novinama koji nema veze s ovim što vama govorim, koji je bio prerađen, ali, ali bazirao se na dva teksta Marijana Matkovića iz 69. godine i na njegovom pismu suču za prekršaje 70. povodom e, studentskih demonstranata na izvedbi generala i njegova lakrdijaša 970. Hub Hanjka Dakle, ko da je Matković sudbenski vezan za HNK. Prva drama sa 20 godina, intendant, zabrana Kulundžića i 70. bune se studenti, takozvani šupe i drugovi, među kojima je najistaknutije ime kasnije postalo Ivan Zvonimir Čičak. Dobro, sad, Matković je napisao pismo sucu za prekršaja i molio ga da ne, kažnjava te studente. Neću sad o tome dužiti, ali, samo bih htio podcrtati da žurnalistički ili publicistički dio opusa Marijana Matkovića je čini mi se posve nevredno. I to su ta dva teksta iz foruma o kojima govorim. Pa ću par riječi reći o tome. Znači, 969. u prosincu Suprotstavljajući se partijskom moćniku Milošu Žanku, Matković je posebno opisao jedan od ključeva k takozvanom Hrvatskom proljeću 71. odnosno razotkrije u fetonima spomenutog ideologijsko polazište što će dovesti do Karađorđeva. Citiram Matkovića. On znači govori o Žankovim fetonima koji su bili objavljeni u borbi prije, naravno, njegovog članka 69. Sakrivši se iz autoritativnih citata izgovorenih i napisanih za potpuno druge prilike, a sada upotrebljenih kao dimna zavjesa za njegovu publicističku diverziju, Žanko, razračunavajući se sa Šegedinom, Gamulinom, Gotovcem, Đodanom, nije ni na jedno njihovo pitanje i razmišljanje precizno odgovorio, ni jedan podatak koji su oni iznijeli nije ni pokušao argumentirano pobiti, zadovoljivši se da ih sve zajedno politički difamira kao ljude u Matici Hrvatskoj i oko nje, a što znači kao sumnjivo, stipendirano i dotirano društvo, trovače naših bistrih socijalističkih bunara. Samo bi dodao objekciju da je ono što je Žanko napisao u tom članku, na što je Matković reagirao, e, Žankov članak se zvao u toj nacionalističkoj ludosti ima sistema, Inače on bio bivši ministar kulture, a u trenutku kad Matković s njim polemizira, on je potpredsjednik Saveza Skupštine SFRJ, što znači prilično važna politička ličnost. Dakle, ono što je Žanko napisao u tom članku, mislim, e, Matković je razobličio kao partijsku ideologiju koja je vodila ne samo epilogu 71. već i epilogu države Broza Tita. Na posljedku argumenti difamacije protiv spomenutih ličnosti i Matice Hrvatske postali su samo nekoliko godina kasnije argumenti političkog vrha ondašnje zemlje, kako Josipa Broza Tita, tako i njegovih obavještajnih i policijskih službi. Još ću samo dodati kratku opasku u sljedećem članku u kojem Matković reagira na inozemna tumačenja Jugoslavije. Jugoslavije ako znamo raspadnute, mrtve, nepostojeće zemlje. U članku igra oko dvaju falsifikata objavljenem iste te 69. i na istom mjestu u njegovom forumu, Marjan Matković piše još izravnije o štivu i štivima koji su na prednje strani časnici i vojnici, kao pripadnici Umprofora, odnosno UNA, nosili dva desetljeća kasnije u osobnoj prtljazi po zemljama bivše Jugoslavije, pa i po Hrvatskoj. Povod Matkoviću za članak bio izlazak knjige Jugoslavija Fitzroya Meklina, koju je u prijevodu izdala revija iz Beograda, a, u originalu Viking Press iz New Yorka. Ustanovio je da je netko preradio tekst za jugoslavensko izdanje. Taj netko, izdavač, očito je krivotvorio tekst Meklina, kaže Matković, u namjeri da zataška njegovu neinformiranost o historijskim zbivanjima na našem terenu, da ublaži hirovitosti njegovih impresija, te da tako autora spasi zbog notornih falsifikata pred sudom naše kritike i kulturne javnosti. Autora i to izdanje na našem jeziku. Treba li uopće reći koju je ili čiju strane, dakle koju inačicu povijesti preuzeo Brozov poznanik britanski častnik, te da je takvo njegovo Meklinovo zauzimanje strana u predstojećem ratu, što je zamijenio naš stogodišnji mir, stajao je mladi života na svim stranama, našima i vašima. No evo kako je sve ovo Matković kristalno jasno izrekao i s dozom samosvojne ironije, spisateljske i glavno uredničke. Naravno, Fitzroy McLean ima pravo da se pišući o našoj e, zemlji služi različitim izvorima, pa tako stječemo dojam da se dokopisuje opisuje zbivanja oko 918. i prve godine SHS-a, znači kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, velim zbog mladića. I prvih godina SHS-a služio propagandnim materijalima iz Pašićeva kabineta o, o situaciji 1918. O situaciji iz 1941. kao da su ga inspirirali materijali Mihajlovića i Fotića. A stanje u NDH da osvjetljuje NDH-zijskim materijalima kao i materijalima raznih fašističkih službi. Sad bi se to moglo, što je Matković zapisao, raščlaniti, ali ja se to malo ovaj, uh, sažeo na jedan, treba li tumačiti ove Markoviće objekcije ili ponavljati za što ili za koga se Maklin zalagao, za što je drukao. E, naravno, to, knjiga je samo jedna iz čitave biblioteke koje su posebno utjecale na sve naše živote, samo jedna knjiga koja se suprostavio baš Matković kao da je u njoj naslutio implikacije koje su vodile kratu i ratovima 90-ih e, prošlog stoljeća. E, rijetki su zapravo tekstovi koji su tako jasno prokazivali jednostrani pristup inozemnih pisaca nestaloj zemlje, jednostrani pristup koji je posredno poticao krvoproliće i sasvim sigurno participirao u njemu. A još su rijeđe hrvatski pisci koji su prepoznavali njihovo zlo kao Marijan Matković. Eto, hvala vam lijepa. I još bih samo rekao na kraju da to što su studenti fučkali Matkoviću 70. složio sam jednu sintagmu, velim, Matković je jednostavno razumio buntovničku mladost, zato se založio da se niko od njih ne kažnjava. Imao je dva argumenta. Jedan je bio da je publika slobodno u kazalištu i fučka i psuje autora, a drugi je bio tipični naš socijalistički, kad smo mi bili mladi u socijalizmu, da je možda štampa kriva što su se studenti pobunili jer je objavila naslove Zrinski u gaćama i u papućama i tako dalje. Sad, tobože Matković dekonstruira mit o Zrinskom, mit, zapravo, zapravo mit, jer kod nas niko ne želi čitati stvarne detalje ni o Sigetskoj bit, bitci, ni o Nikoli Šubiću Zrinskom. Zato mi se čini da je ovaj, Matković prvo skinuo, ovaj, obukao papuče Zrinskom, a tek onda britanski dramatičar Tom Stoppard obukao je papuče Lenjinu u Cirihu. Evo, s tim bih završio i hvala vam lijepa na pažnju. Ok, e, zahvaljujem. Ako neko želi e, dopuniti, ispraviti, polemizirati ili iz publike ili od sugovornika, slobodno ovaj, to učiniti. Ja bih samo dodao jednu stvar, jer pamtim dobro te dane, vidi se generalom. Nije on pisao ovaj, ovome sucu za prekršaje, nego državnom odvjetniku koji je bio Željko Dežmar. On je bio kod njega, to je meni pripovjedao Matković, on je bio kod Željka Dežmara u njegovom uredu i tražio je od njega, ne molio, nego tražio od njega da ne pokreće kazneni postupak protiv Čička i njegove družine, unatoč tome što su oni radili zaista sramotne stvari. A ja sam onda njemu <laughs> rekao, Matkoviću, vi ste pravnik. I morali bi se kao pravnik znati, znate vjerojatno, da državni tužitelj ili javni tužilac, kako se onda govorila, po službenoj dužnosti mora pokrenuti kazneni postupak protiv osoba koji na taj način vrijeđaju i na taj način e, se obraćaju jednom autoru zbog njegove drame koju oni smatraju, ne znam, ovako ili onako. Dobro, ja se, ja se slažem, samo bi dodao, ja sam citirao po časopisu Kritika broj 11 iz 70. gdje se kaže sucu za prekršaje u Đorđećevoj, i da se mo, gdje Matković moli da se njegovo pismo priloži žalbama Šupe i, i, to je bilo to je bilo vjerojatno pismo Dežmaru, nakon što je on... Da, da, nije navedeno osobno ime to. To je jedno. A drugo, hoću kazati još nešto. Znam nekoliko situacija kada se Matković izložio, doista jako izložio. Recimo kad je išla 80. koje ono godine Škrabarova knjiga o hrvatskom filmu, povijest hrvatskog filma. Hrabalo je pisao o filmu za vrijeme NDH, Nisinskom i tako dalje. Matković je bio recenzent. I zbog toga je bio na jednom teškom sastanku u centralnom komitetu gdje su ga napali žestoko što je to propustio. I poslije toga sastanka u centralnom komitetu on je došao gore u Opatičku 18 u institut za književnost i teatrologiju koji je on tada bio voditelj, a ja sam tamo bio znanstveni suradnik ili naučni suradnik, kako se tada govorio bio je, ja sam mu rekao, izgledate kao da ste utopljeni koji se za slanku hvata. Kaže, tako i jesam. I onda mi ispričao taj razgovor u centralnom komitetu. Dakle, on se izlagao vrlo često opasnim situacijama zato što je zastupao istinu. Nikakvu ideologiju, nego istinu. I to, <clears throat> je, mislim, u ono doba bila jedna od njegovih velikih prijednosti. Hvala. E, zamolio bi gospodina Plenika da nam kaže kada je i gdje susretao Matkovića i da nam e, nekako stavi Matkovića u, u kontekst ove priče o kojoj sam govorio na početku e, Karlovčana koji su povezani sa Krležom. mogu otvoriti <clears throat> licitaciju u pokrašku kolega rekao da pozna unuka Marijana Matkovića, ja poznam sina Ivana Vanju i sad bi trebalo nekoga naći koji je poznao ovoga dedu, odnosno Ivana Matkovića po kojem je gospodin Vanja dobio ime Ivan. Ja sam ga poznavao iz medija, iz kulturnih tih tribina, jer sam radio ovdje u knjižnici osam godina, preko foruma i tako dalje. Nego kad si me pozvao na ovaj na čajanku, ja sam očekivao da će doći Sera Pelin. Da će to biti ovaj, jedna neuka američka žena, a dobili smo gospođu učenu Dubravku. Tako da... Ovaj, Ali dolazi Sera Pelin, kasnije... američka čajanka, politička ova desnica u Americi. ovaj, e, naprije mi je rekao, Marino, uvijek voli ovaj, obećavati jedno, a vidite, sad me bacao nezgodan rekao da bi ti trebao 15 minuta otprilike nešto reći o Marijanu Matkoviću i vezu sa ovaj, i sa Karlovcem. E, pitanje je ko su Karlovićani? Karlovićani su ljudi koji e, vole Karlovačku baštinu. I takvi ljudi ne postoje više u Karlovcu. U publici su ljudi iz Zagreba. Znači, Karlovčani danas pravo žive u Zagrebu. žive u Zagrebu i oni tu baštinu jednu njemu. I upravo ovaj, ta želja za njegovanjem Karlovačke baštine je i od Marijana Matkovića učinila Karlovčanima. On se ovaj, na neki način e, ovaj, valjda je bio sretan što je bio samo dva tjedna u Karlovcu, za razliku od nas koji smo osuđeni na doživotnu ovaj, ljubav. Evo, ja ću prilike biti šlagvor za gospođu Dubravku, pa ću ovaj, malo u <clears throat> dramaturgiju ući. Evo. Naziv moga izlaganja je Marijan Matković i Karlovački keležijanci. Izvor svake dramatike nalazi se u drami čovjeka koji piše. A svaka drama iskazuje se u pitanjima. Marija Matković, dramatičar i današnjica. To je već prekid. <laughs> Za razliku od Gustava Krklica koji se u Karlovcu rodio slučajno, Marijan Matković je to učinio namjerno. Njegov otac Ivan preuzio je već 1906. ljekarnog svetog Čirila i metoda u ulici Banija broj 2, gdje se 21. rujna 1915. rodio Marijan. Budući da sam se rodio u štamparskom zavodu Ognjem Prica, prva zgrada nakon napuštanja kapije štamparije bila je ta Matkovićeva kuća. Marija Matković, dakle, nije bio samo Karlovićanin, nego dozvolite mi taj mikro vokal patriotizam i banijanac. Posle velika suparništi među banijanaca i gažana i tako dalje. Bez sumnje, najznačajniji u povijesti ove četvrte. Ijaković nakon dva tjedna napustio Karlovac, cijelog života ostao vezan za njega i njegove kulturne pregaoce. Rado je dolazio u grad, gdje ga je četiri godine stariji Zlatko Pintar, koji se nije odrekao Krleže ni u vrijeme kada su ga proglasili trotskistom, kovao zvijezde, te bio i prije i poslije drugog svjetskog rata priman kao persona rata. poluprofesionalno dramatsko društvo u Karlovcu, slijednik Pučkog kazališta, koje je djelovalo, djelovalo od 1932. do 1938. i među glumcima imao istaknutih hrlađijanaca, poput voditelja tog kazališta Branka Priselca, čijom sam čerkom Jagodom išao u gimnaziju, priređivalo je i po tri predstave tjedno u gradu iza njega, među inima i Matkovićem slučaj maturanta Wagnera. Priselac je bio godinu stariji od njega, a od 1935. je radio kao knjigovođa knjižari Ive Goštaja. Poslije rata je bio glavni urednik Vjesnika, te do smrti 1959. direktor i glavni urednik Zagrebačkog izdanja Borbe. Možda Žanko ne bi objavio da je bio urednik ostao. I član savjeta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Matković je sa slučajem maturanta Wagnera na daskama Zoni doma u Karlovcu izvodio i poslije drugog svjetskog rata u okviru dramskog studija. Prvi put 1970. a drugi put 1990. Krležijanstvo se kod Matkovića reflektiralo ponaprije kao valorizacija vlastitog stvaralačkog angažmana, i imperativ intelektualizma, a potom kao permanentni omaš Krloži koji je figurirao kao umjetnički, nacionalni i epohalni dramatis persone u turbulentnoj hrvatskoj povijesnoj igri. To je potvrdio uređenjem Akademijinih zbornika o Krleži 1963. i 1973. Objemo studije La Via Leva de Miroslav Krleza, život i djelo Miroslava krlože koju je 1987. izdao UNESCO, te trobrojem foruma posvećeno Krleži 1982. Po tematskim je utjecaj Krleže i u pogledu svoje prve drame slučaj maturanta Wagnera, ali i po scenskoj sudbini budući da mu je ta drama skinuta već nakon treće izvede 1935. dok mu je drama general i njegov lakardijaš nakuta s repertoara HNK 1970. Stanko Lasić ga je stavio na treće mjesto dugogodišnjih krležinih prijatelja, iza Julija Benešića i Branka Galera. S obzirom na Karlovačke krlažijanca Matković je Stanko Lasić drugi, George Paro treći, Josip Baništa četvrti, Slavko Goštan peti krležin prijatelj. Ako prihvatimo Ivu Vejvodu kao nulto prijatelja, koji s krležom nije imao takav umjetnički odnos. Akademska knjižana kritika ponekad je znala pretjerati u ekstrapolaciji utjecaja krležijanstva na Matkovića književni posebice dramski diskurs. Zaboravljajući da, iako je Matković bio inspiriran umjetničkim i društvenim, umjetničkom i društvenom osobnosti Miroslava Krleže, nikada nije postao Krležovi, njegov literarni epigon. Nakon što je konstatirao da se Matković svojim koncepcijama i intelektualističkim razmatranjima, a donekle izrazom, nastavlja na Krležino stvaralaštvo, Miroslav Šicl je zaključio da u njegovim dramskim tekstovima ima dosta odjeka suvremene europske dramaturgije, posebno Žirodua i Anuja. Tu dilemu o postotku Krleštova u Matkovićevim dramskim menama sjajno je scenskim očima elaborirao Georgije Paro, koji je upravo kao maturan, dakle u godinama kada je i Matković pisao svog Magmara, polemizirao Karlovačkom tjedniku sa svojim gimnazijskim profesorom i tadašnjim duhovnim karlovačkim autoritetom Milanom Radekom. Paro je kao bivši maturant tekstom Odgovor džaka profesoru na članak naše odlikaši u Karlovačkom tjedniku 1953. bio optužen zbog velikog ja. Pa je radikalnu analizu mladih označio kao kabinetsko proučavanje od U godini Matkovićeve smrti 1985. Paro je u eseju u njegovoj drami na kraju puta definirao dramsku razliku između Krleža i Matkovića. Evo, citiram para. Nitko, pa ni sam Matković, ne spori snažan Krležev utjecaj koji se osjeća u njegovoj dramaturgiji. Međutim, neka mi bude dopušteno dobaciti rukavicu svojim kolegama teatrolozima. Usuđujem se osvrditi kako postoji temeljna razlika između ta dva pisca, te kako su različitosti bitnije od sličnosti. Matkovićev dramski ciklus i bogovi pate temelji se na antičkoj mitologiji. Krležina je mitologija kršćanska. Prisjetimo se legende Kolumba razapetog na križu, Brodskog jarbola, Adama i Eve, Golgote, sve vrvi od kršćanske simbolike. Kod Krleže je to nerijetko dovodilo do prenapregnutog dijaloga, a pa samim time i do podignutog scenskog govora. Krleža postavio svog čovjeka pod zvijezdani svod i oboružao ga kantom i ničeom, kako bi se mogao boriti s krajnjim, nerazriješenim pitanjima smisla čovjekova postojanja na zemlji. Matković, nakoliko god dovodi čovjeka u okruženje bogova, zapravo više skida njih s olimpijskih visina nego što svoje protagoniste uzdiže do zvijezda. Dakako da to mora imati posljedice i po Matkovićev dijalog, Njegova kvazi keleđanska rečenica nije susret čovjeka s metafizičkim silama svijeta, već svakodnevna zemanske muka zasićenih, umornih i bolesnih heroja. Krlažino nebo je visoko, a čovjek velik. Matkovićevo nebo palo je slabom ljudskom biću na glavu. Završen citat. S tim je razlikama upoznao i Matkovića, koji je skoro zapjevao sreće i paradoksalno kazao, znam da se to vidi, ali to nitko ne vidi. U gledanju na Matkovićevo djelo prevladala je njegova prijateljska i kulturno-pozicijska vezano za Krležu. Tu razliku između njihovih poetika zapazili su i drugi, pa Tomislav Sabljak nije bez razloga napisao za Matkovića da je jedan od najoriginalnijih i najboljih dranskih pisaca novijeg doba. Matković je stvarno, evo Marin da učiš, vidiš ovo. Matković je stvara intelektualnu dramu ali nije bio samo dramatičan, već je istaknuti teatrolog koji razmišlja o dramskom stvaralaštu i stoga ne piše samo o iskustvima recepcije, nego i o smislu pisanja drame. Njegov interes se proširuje i na ogađanje <clears throat> dramskog okoliša, pa tako postaje <clears throat> jedan od suosnivača Dubrovačkih ljetnih igara 50. da bi ga u vijeću tih igara 1972. zamijenio Karlovački i Ivo Vejvoda dok je on kao direktor dramskog programa djelovao u razdoblju od 1970. do 1974. Najpoznatiji karlovački krležijanac i hrvatski krležolog Stanko Lasić gledao je na Matkovića ponajprije kao krležologa i kulturološkog velikana. Odao mu je priznanje za njegove marginalije uz krležino dramsko stvaranje, smatrajući ih jednim od magistralnih radova poslije ratne krležologije. Za njega je večna šteta što je knjiga levela de Miroslav Krleza ostala samo u izdanju na francuskom jeziku, a nije prevedena na hrvatski jezik. Vlasić ne spušta svoje visoke kriterije, ni kada je u pitanju Matković, pa je ocjenjuje kao najcjelovitiju popularizatorsku monografiju, ali s rupama. Ona je po njemu pisana suviše krležijanski i pati od površnosti. Ipak, smatra da mu je najveći uspjeh prikaz sukoba na ljevici. Ta je tema ostala vječiti matković autorski spoznani kompleks. Ehm. To je dramska jedna stanka. brenda ga Krloža nagovarao da komentira ponovo izdanje Dijeletičkog antibarbarusa, Matković je to odbio, pravdajući se da nije bio u stanju proniknuti u korijene tog sukoba. Godine 1982. pokušao je napraviti knjigu o dijalektičkom antibarbarosu, ali je ponovno od toga odustao. Napisao se samo pogovor za njegovo izdanje u krlažinim sabranim dijelima. Kako je to u svojoj krlažologiji ustanovio Lasić. Lasić je komentirao njegovu kroniku Stope na stazi u forumu 1982. gdje se Matković također bavi dijalektičkim antibarbarosom, ali i krlažinom dijalektologijom, njegovim posljednjim danima kao krlažin intimus do smrti. Posebno, posebno upozorava i na Matkovićevo izlaganje romantični lenjinist na komemorativnoj sjednici u Jazu povodno Krležine smrti. Mada se Lansić najviše bavio Matkovićem krležologijom, pa tako ocjenjuje da je na danima Hrvatskog kazališta djelomično olabavio svoju trofaznu schemu da bi vezao za tipologiju Hrvatskog kazališta, postavio novu trijadu, Prolazio je interes i za njegove druge radove, na primjer antologijski esej o Viktoru Vidi. Matković i Lasić su se nadopunjavali, a ne nadmetali u Krležologiji. Tako da ono što je izbjegavao Matković, na krleži zahtjev razložiti delečki antibarbaros, učinio je Lasić, rekapitulirajući opću ideološku perspektivu tadašnjih sukoba na književnoj ljevici. Matković je u 341. broju rada Jazu 1965. objavio Lasićevu studiju Roman Šenovinog duba. Dvije godine nakon Matkovićeve smrti, 1987. jedan Karlovčanin preuzima forum. Bio je to Slavko Mihalić, koga se ne može smatrati Karlođanca, osim po Šiclovoj opasci da je bio uvijek intelektualno superioran vlastitim osjećajima. S Matkovićem su se u Zagrebu družili zagrebački karlovčani jer su ga smatrili svojim. To je činio karlovački keležijanac Radovan Radovinović, uspješni ravnatelj kulturnog centra Zorin dom u Karlovcu, koji je kao i Matković završio pravni fakultet u Zagrebu, dok je Matkovića brat Ivo nastavio očevu farmaceutsku profesiju. Radovinović je poput Matkovića cijeli svoj život, životni vijek proveo kulturi. Početkom 80-ih s njim je u Zagrebu konvencionalno razgovarao u Karlovcu, kada ga je Edo Murtić u njegovom prisustvu snumio da se prihvati direktorovanja kulturnog centra u Prljadovićevoj ulici te galerije Forum u Tesli. Je čak bio izabran na to rukovodno mjesto, ali mu nije pristupio jer je centar bio pre teškoj krizi. I kao točka na i ovom prisjećanju treba istaknuti i mog kolegu sa studijskog odjela ove gradske knjižnice, Ivan Gora Kovačić, Ivana Jurkovića, koji nije bio samo poštovalac Krdeža nego je veliki popularizator Karlovačkih krležijanaca. Nakon uspostave demokracije je, ponovo je postao ono što je bio i prije, 71. Predsjednik Matice Hrvatske i ravnatelj te knjižnice. Kao knjižničar započeo je niz reprezentativnih izložbi, pa je tu seriju nastavio kao ravnatelj velikom izložbom Marijan Matković, život i dijelo u povodu 75. obljetnice rođenja koja je trajala od 17. do 31. listopada 1990. Jurković je knjižnicu pretvorio u panteon karlovačkih intelektualaca, poglavito vaništinim portretima te bistama Ljudevita Jonkija i Marijana Matkovića. Mhm, evo, gospodo, te prolozi, rukavica je bačena. <laughs> Dobro, možda ja malo da se ne zamorimo previše. <laughs> Možemo, e, samo prije toga želim neko polemizirati. Aha, dobro, e, pa ne bi ja zapravo polemizirala, zanimljivo bi se ovo malo pretvara u razgovor o Krleži. I meni je s jedne strane jako zanimljiva situacija kad ideš zapravo dubinski čitati neki komad, kad se počneš baviti režijom i onda još detaljno ulaziš u neke dodatne slojeve. Meni se činilo da je zapravo odnos prema Krleži bio e, dvojak, odnosno baš paradoksalan, baš kao slično što je Žarž kaže. Odnosno, činilo mi se da postoji tekako prisutna jedna blaga, lagana ironizacija krležinog diskursa i njegovih tema. Pa samo nekoliko stvari. On Žarko Župan u jednom trenutku citira Ota Weiningera gotovo, odnosno parafrazira ga gdje govori da su žene interiorne i tako dalje i tako dalje. A istovremeno Matković cijelo vrijeme, glavno lice mu je po meni e, vrijeme i vrijeme uspoređuje sa vodnom, odnosno sa ženskim principom i tako dalje i slično. Osim toga, e, isto tako e, što se tiče ovog odnosno prema Krleži, e, isto tako Niča ironizira, spominje. Dakle, u svakom slučaju čini mi se da je taj odnos prema Krleži unutar samog teksta jako, jako zanimljivo, odnosno e, ovo što je rekao sam, vidi se, a kako, to niko ne vidi. Meni je bilo zanimljivo vidjeti koliko Vojnovića ima u, Matkoviću i ja, držim da svi ti utjecaji zapravo e, su nekako bogatstvo, odnosno po meni Matković između ostalog e, briljantna osoba i briljantan pisac i zbog toga što, što se ne libi dihotomije i što je prekoračuje zapravo one kulturalne dihotomije u kojima smo svi nekako zarobljeni. Dobro, to je sad kratko, ali to nije ono kako bi htjela krenuti, ali bi poslije, kad mi budeš dao riječ na nešto, ja kažem da o tome. <laughs> dobro, nisam htjela o krleži, sad krenuli o mislim, dobro ok, ajde ovaj. Znači, vi ste odlučili uh, ovaj ciklus drama Igre oko smrti, pa da. možda da nam objasnite što vas je privuklo tome? Dobro, evo, privuklo me tome, kao što se obično tako događa, vrlo pragmatična stvar, a to je da sam privuklo ti i društvo Karlovčana iz Zagreba koji su me ove, ovaj, pozvali i poklonili mi povjerenje da se bavim i da postajem evo, dali su mi onako slobodno što hoću raditi. Dakle, ajde, u neko, nekoliko navrata se spomenuli kako sam, kako sam teatrologinja i to jest u redu, valjda jesam, ali e, biti teatrologinja je jedno i stvarno je čitati jedno, ali baviti se e, režijom ili glumiti u nekom komadu mislim da je nešto potpuno drugačije i Matković e, Matković naravno toga je svjestan između ostalog u ovim brojnim motivima o kojima ću ja govoriti e, postoji naravno uvijek i motiv uniforme, presvlačenja, pa tako i motiv glume i kazališta i s druge strane golotine. E, pa ajde u isto u smislu tih paradoksa o kojima smo do sada govorili, postoji taj paradoks gdje Matković stalno isprepliče zapravo nekoliko svjetova žive i mrtve i isto tako uvijek nastoji depoetizirati stvari koje se inače poetiziraju, pa tako kaže kako su mrtvi vrlo često okrutnije nas teroriziraju nego živi. E, u ovom slučaju e, htjedoh reći da sam zapravo Matkovića upoznala preko njegovih komada, dok je on bio tamo s one strane, međutim nije me terorizirao, nego mi je e, baš onako nekako otvarao neke stvari, nekakve e, momente u kojima sam se prepoznavala i koje su mi se zapravo e, činile vrlo značajnim u tom smislu da, da ću se vjerojatno onda time i tim stazama dalje baviti. E, sve u svemu, znači, čitala sam onda, naravno, uzela sam i sve sam krenula ponovo čitati i e, potpuno me fascinirao ovaj ciklus Igra oko smrti o kojima akademik Jelčić e, govorio i sad ja neću nabrajati godine i naslove, mada su vrlo značajni jer svaki njegov naslov ima simboličku vrijednost i naslovi se ponavljaju. Ja mislim samo kad se, prisjetite ovog zadnjeg što je rečeno, tako, znači između neba i zemlje, iz mraka u svjetlo, pa krizanteme i tako dalje, evidentno je koliko su ti naslovi vrlo značajni, koliko su stvarno nekakav nastavljaju tijekom cijelog njegovog stvaralaštva i života, mislim da su to teme koji se opetovano javljaju. E, e, znači, ta igra oko smrti i je još jedna zanimljiva stvar što tu postoji nekakav pogovor gdje on piše vrlo distancirano o vlastitom dijelu i kaže kako su tri zapravo nestale, e, nešto voljom autora, nešto voljom vremena, na neki način su pokopane vremenom. I opisuje različite procese kako su išle te drame i zanimljivo je isto tako da jedna od drama koja se zove Mm, ova Bože mm, Karmine, malo sam htjela reći tema jer mi se stalno to po glavi, koji se zove Karmine, e, je zapravo polovica njegove drame, barem kako piše, to je dakle drugi čin, jer je prvi čin izgubio i ima cijelinu. E, čitajući e, cijeli taj ciklus sam e, malo po malo počela otkrivati da je to jedan fenomenalan tip, pa, ispričam se na ovom slobu, preumorna sam da pa, pazim na akademijski diskurs, koji piše sagu o tri obitelji i koji to radi tako tanko čudno i tako suptilno da ti trebaš ono pa pročitati četiri, pet puta da shvatiš da se pojavljuju sta, trajno isti likovi, da se pojavljuju braće, sestre, očevi, da su oni međusobno isprepleteni na raznolike načine i da postoji jedna dinamika odnosa koja se mijenja od tih recimo 30. godina do 45. kad kaže u Svibnju, mislim da piše da je to dan zadnjeg pokolja, tako nešto kaže. I e, to me je počelo fascinirati. Onda sam počela raditi, kako sam u tom smislu obsesivna, počela sam raditi e, korijene, odnosno e, stabla obiteljska i to je nastala jedna vrlo teška situacija po mene jer, se stalno nešto bilo vrlo komplicirano, to obiteljska stabla, ovaj, njime se baviti i e, jako sam puno dvojila kako postaviti to na scenu sa vrlo skromnim sredstvima. Jer ja eh, kao redateljica koja mm, ajde, koju se može i ne može nazvati redateljicom jer se bavi nekolikim stvari paralelno, obično dobijam ove projekte koji su više nekakav brikolaž, ono baš ženski, ženska stvar, ono s čim imaš s tim klimaš, ono šta ima u, ovaj, u frižideru, od tog napraviš ručak pa ono koliko smo dobili love, htjela sam napraviti od te love nešto što, eh, ajde, što bi uh, eh, pokazalo moje poštovanje sprem tog velikana i baš sam sretna da je sad tu. Ja sam se odlučila da to treba biti po meni dva, dvoje glumaca i zapravo cijela večerašnja predstava koju ćete gledati eh, su zapravo deset stranica teksta, sam početak njegove drame krizanteme. I mislila sam naravno, napisala sam puno varijanti, misleći da to neće biti možda dostatno. Naravno da sam ubacivala didaskalije, ubacivala sam neke druge dijelove iz nekih drugih drama koji su se bavili istim temama, ali ona mi se učinila da to sve zajedno zapravo drži cjelinu i da oni koji nisu čitali, osim akademika Jančića koji odmah shvatio o čemu se radi, to sam bila toliko <laughs> sretna da, da je to primjećeno svi su mislili da je to zapravo drama, integralna drama i da je to tako stoji. Znači, e, ono što se meni otvorilo čitajući sve ovo zajedno e, je, niz stvari. Da, e, Matković počinje zapravo i završava jednom rečenicom, znači na dva mjesta je spominje, riječ nije ništa i nema riječi koje se ne može izgovoriti da nije tako glumci mi kaže, i e, samo namjere koje rađaju riječi i činovi koji ih slijede imaju težinu, težinu plemenitosti ili težinu zločina. Znači, osoba koja se bavi cijelim životom riječima i koji zapravo nama ostavlja ove riječi u amanet, Eh, isto, kao što sam već prije rekla, da donekle ironizira vlastitu poziciju, a eh, mislim da to nije eh, ironiziranje u smislu da se stvari poništavaju, nego da stalno upućuje na dvije stvari, odnosno na dva moguća načina doživljaja svijeta koja uvijek paralelno egzistiraju. Dakle, postoji to, a i postoji vrlo, vrlo, vrlo snažan utjecaj riječi kao takve. U tom smislu, se pokazuje po, e, tijekom cijele njegove drame i cijelog tog opusa, ja ću se sad zadržati na ovim, na igrama, igre oko smrti, se pokazuje kako on e, stalno se postavlja i dovodi u pitanje, ovo što sam već e, napomenula, nekakve dihotomije unutar kojih se mi krećemo i uzimamo i zdravo za gotovo. Pa tako se bavi odnosom jakih i slabih. E, I isto u jednom momentu, sad ću parafrazirati, kaže kako su jaki vrlo često svojom e, nesenzibiliziranošću za slabost e, iznimno okrutni prema onima koji nisu jaki, odnosno koji su slabi. Međutim, njegovi glavni junaci su upravo ti slabi, pod navodnicima, likovi koji se pokažu s vremenom, dakle tijekom vremena se pokaže da su upravo oni atlete srca da su upravo oni koji i društveno-politički djeluju, da su oni upravo oni koji prkose vremenu, mada, izgledaju kao slabi pojedinci i stradavaju zahvaljujući tom. E, e, u tom smislu e, postavlja i dvije stvari i stalno se bavi odnosom prostora i vremena. Znači, čini mi se da je uopće u tom ciklusu da je vrijeme glavni junak, u kojem sam već rekla, koji se mijenja i tako dalje, i vrijeme tretira na niz raznih načina eh, i tako da se bavi tim aktualnim zbivanjima i godinama, kao što je srđa na početku rekao, on je uistinu pisao, znači on 41. piše o 41. 42. piše o 42. 39, znači on piše on, ono, u onom vremenu u kojem se zbiva, ali paralelno postoje simboli koji se bave vremenom. Dakle, trajni simboli koji se bave vremenom su naravno sati, koji u svakoj njegovoj drami postoji sat koji otkusav i tu ima sličnosti sa Vojnovićem isto tako. Ja ne govorim da je to e, citat Vojnovića, nego samo govorim o sličnom senzibilitetu. Sat koji može biti ručni, koji može biti zidni sat i tako dalje i tako dalje. To su koraci koji naravno, koje vrijeme koje prolazi, to je naravno e, kucanje, to je kucanje srca, kucanje srce u jagodicama, otkucavanje srca i e, na koncu negdje završava jednom u tih zadnjih drama ciklusa e, kucanjem bombe. Isto sve ide u vremenu, dakle otkucaj i prolaznost. Eh, međutim, eh, paralelno postoji prostor i sad ću reći prostor i stvari, zato što on kaže, u jednom trenutku kažem stvari, a ne predmeti, jer kaže Matković, stvari su postojanije nego ljudi. Eh, znači, to tretman njegovih odnosa prema prostoru, pa tako i prema reći ću ovako široko, mislim da se može suzavati stvar prema gradu, znači trajno se bavi gradom, i različitim lokalitetima u gradu, kao što je to recimo Maksimirska klupa koja je prostor sjećanja na koji se dolazi i odlazi i koja čuva ta sjećanja na koji se više nikada neće doći, to su sobe. Sobe u, kojima se, u koje se ulazi, svaka soba ima prozore i vrata. Ulazi se ili nasilno kroz ta vrata i kroz te prozore, oni su opasnost, ili se ulazi lagano kusajući kroz te prozore, zviždukajući i tako dalje. To možemo gledati i preko Lumana, Niklasa Lumana, odnosa recimo osobnog, i, odnosno personalnog i socijalnog. Znači unutar prostora naše sobe, naše lubanje, naše intime, svako malo ulazi ovo političko, ideološko i tako dalje i tako dalje, koje nekad može na ovaj ili onaj način vibrirati. Nekad ide i drugim sredstvima, ne samo e, udarcima, ali svakom slučaju preko zvukova. Se čuju koraci koji odzvanjaju cestom i koji na neki način određuju e, njihovu intimu, pa ide do toga da onda e, govori, ako ćemo govoriti dalje o prostoru, suzavati prostor, prostor je isto tako prostor glave. U jednom trenutku jedna od junakinja kaže on je kuckao svojim prstima, dugim, koščatim, staračkim po moje lubanji. Znači, to kucanje trajno je isto trajna tema, znači spajaju se i jedno i drugo stvar. što se tiče dakle dalje odnosa prema predmetima, odnosno prostorima, prisutna je i tema prostora znači, koje, koji čuva stvari, koji čuva sjećanje. U tom smislu je prostor i samo naše tijelo, arhiva, pamćenje. Jel? iz kojeg oni, govore u nispu situacija da pamte samo, ne znam, e, da pamti tijelo to i to. Međutim, tu Matković ne završava. On se bavi, e, trajno su mu motivi ruke i noge, recimo. E, noge možemo krenuti prvo od nogu, budući da smo krenuli u koracima i pitanje udaranja i sličnih stvari. Noge su isto jedna tema, mislim o kojoj bi se mogla napisati po meni, ne znam, dizertacija, kod Matkovića mnoge koje su na koncu, mnogi e, ostaju osakačeni, odnosno trebaju im štake, ostaju, e, bivaju slomljenih nogu, mogu jedino uzletiti duhom, mnoge više ne postoje. E, ruke, dakle možemo se tu pozvati na Marinkovića, odnosno isto ne mislim da je to citat Marinkovića, nego to jednostavno mislim možda i duh vremena ili tako dalje, ruke koje se tretiraju na raznolike načine. Ruke su trajne. U svakoj drami koju sam ja ovdje da izvučem vam, neću vas sa tim zamarati, mogla bih naći u svakoj od njih da barem ima tri četiri replike koje se tiču ruku. Ruke koje su i kaže on, nemojmo poetizirati ruke. E, kao što je rekao i nemojmo poetizirati riječi, rekao je kao imao sam ja puno povjerenja, jedna ženska osoba govori, imao sam puno povjerenja u ruke, ali sam se nešto u smislu gorko prevarila. E, znači ruke kao dodiri, kao milovanja, kao ne znam, nekakva ljubavna ekstaza, ruke koje ulaze u, prostor, tuđi prostor, e, ruke koje zgrčene šake, ali ruke koje e, koje nasilno uzimaju i tako dalje i tako dalje. To je još jedna od stvari kojima se on bavi. Ima potrebu još reći u, u vezi tijela, gledajući sve to naravno i metaforički, kako god na različitim razinama možemo se tim baviti, je i prostor e, tijela, odnosno nošenja, kako štitimo vlastito tijelo. On vrlo često tematizira uniforme, smo uniforma, već nam je svima jasno o čemu se radi, znači jako često se spominju uniforme, spominje se obuća kao što su čizme i slične stvari, ali istovremeno e, paralelno postoji i, e, i kao njegova ona ključna tema, znači zato govorim da su stalno te dva paralelna principa, to je nagost i golotinja. I nagost i golotinja koja nije samo pitanje erosa kod njega, ni slučajno, nego je obično nagost i glotinja vezana u smrt sam. Pa tako imamo u bezimenoj ženu koja je bezimena i koja mijenja, koja u sebi ima niz žena, niz majki, niz ovih onih, da će tu se prelamaju, uvijek se kod njega imamo osjećaj da je realistična paradigma u igri, onda krene nadrealno, e, malnije ili više izraženo. Znači, obično je nagost tijela prisutna pri trenucima kada se napušta tijelo ili kada se na neki način ga se oskvrnjuje, recimo to tako, kada se vrši neki e, manje ili više brutalan čin, ali postoji kao svečanost odlaska na drugu, stranu. U, pitanju, znači kad odlazi e, iz ovog svijeta živih sa one druge strane. E, meni je mm, baš onako nekako žao da istovremeno mi je i, i, i drago, ali mi je žao što, što nemamo još više prostora, ali bit će sad, e, na jesen će biti nekoliko simpozija o Marjanu Matkoviću i e, čini mi se da je on uistinu, ja ga nisam poznavala, ali imam čas da sam ga upoznala na neki meni bitan, emotivan način svidio mi se taj čovjek, mi se jako svidio, e, pogotovo i zbog toga što se bavi nekim temama kao što su strah i e, prelaska granica straha e, i na neki način mislim da i takako je živ danas i vjerujem da e, ne znam, voljela bi da ova predstava živi zbog toga što, ajde, što su tu spojeni nekakvi suvremeni elementi, pa tako onda i glazba i projekcije, nešto što mi se čini da, da bi možda bilo prihvatljivo i mladim ljudima ili mlađim ljudima tako koji, nisu čitali Matkovića i koji o njemu ništa ne znaju, jer mi se čini da je stvarno to bila osoba i je osoba koja je stvarno puno eh, donijela, ne samo u ovom smislu kojim su kolege uvaženi do sad govorili, nego i na ovom planu čitanja stvarnosti, ako ćemo hokovskim rječnikom govoriti i ova i ezoterične i egzoterične, dakle različitih ravni stvarnosti i e, da je bio i tekako zamišljen nad e, e, svijetom, pogotovo što bi Hannah Arendt rekla, tako na ponašanju ljude tako u trenucima zla, kako, nešto sam krivo parafrazirala, ali tako nekako hvala na strpljenju, ali sam morala zbrzati jer imala sam potrebu dosta toga reći. Hvala vam. Mhm. E, želi neko... Ja bih samo nadovezao na 41. 42. U smislu e, kronika. E, Boris Enker je u, u napisao sjajan esej o Marijanu Matkoviću i rekao da su njegove kronike, ne, tako reći, najbolja Matkovićeva stvar, nakon ovih normalno drama i tako dalje, s njim se potpuno slažem. Ko je čitao forumu njegove te eseje, to je bilo ta tadašnje vremeno jedna, jedna izvrsna literatura. Evo, ja, ja gospođu Car Crnojević pitao, s obzirom da, da, da ste i feministkinje, da vam je užasno važno to čitanje, da nam kažete nešto feminističkim tonovima danskih junakinja kod... Mhm. Da, da, to kad se kaže da je feministki, misle ono kao vrag izađe, ono. A, ja e, s tim dijagnozama je problem, ja mislim da to isto Matković onako malo propituje te dijagnoze i da ne staje i uvijek je i jedna i druga strana, ono između neba i zemlje, i je, ja uvijek za sebe kažem da jesam feministkinja, jesam, ali u tom smislu da sam e, za recimo to tako, za prava, a ne protiv nekog drugog, ono, u smislu uključivosti. Pa ja mislim da toga ima jako e, puno i na neki način, mislim sad će možda ovo zvučati pomalo i smiješno, ali nekako Matkovića smo na neki način doživjela kao neki ženski senzibilitet, gotovo. U tom smislu da je, ovo što sam već rekla, vrlo, vrlo tankočudan i e, e, junakinje, odnosno ženske figure koje se pojavljaju u njegovim dramama su iznimno kompleksne osobe, a, e, međutim on e, i muškim lik, junacima daje, što bi se reklo, te ženske osobine, kako bi ih Weininger nazvao. I to su njegove ključne figure. Znači, oni nositelji zapravo Um, cijele radnje u tom smjelu da ćemo se s njima na neki način do kraja uh, poistovjetiti, možda navijeti za njih, su zapravo ovi što kako bi Weininger ih nazvao nositelji ženskog principa, ovi koji nemaju unutarnji forum, znači ovi koji ne moraju biti dosljedni sami sebi. Uh, to mi se isto jako čini značajnim i meni je osobno bitno, da njegovi naci nisu dosljedni sami sebi. I u tom smislu je to je jedan mudar, mudar <laughs> pisac, jer se ovi mijenjaju i to pokazuje, isto tako on direktno kaže, znači ako to, ako to teče, ako teče unutarnji naš plov, onda je povezano sa vodom i on direktno povezuje vodu, vrijeme, ženu. Znači ja mislim da on, koliko god vjerojatno nije čitao tu eh, recimo feminističku teoriju, ali bi se to ono drito dalo reći evo to je taj element, to je taj element, to je taj element. Osim toga, postoji jako zanimljiva stvar što su te figure androgine figure ili hermafrodijske kako god hoćete, što su isto bili ideali u staroj Grčkoj, Tako da i u ovoj krizanteme oni govore o tome da su njih dvoje, dakle i muško i žensko su dvije krizanteme na groblju i to sam zaboravila spomenuti, on vrlo često i e, daje svojstva životinja likovima, pa jedan je medvjed ili, ili cvijeća ili biljaka znači oni su obje krizanteme koje trudnu na groblju. Znači muškarac i žena koji se voli izrikom govore mi smo kao brat i sestra, a zapravo, ajde, isto završavaju nekakvom činu spajanja, ali e, su oboje drugačiji od ostalih. doživljeni su kao oni koji, ne znam, koji ne hodaju, e, koji ne, nisu u stanju nositi čizme, pa na koncu uistinu i ostaju bez mogućnosti kretanja, kao što ste rekla, nogama. Znači, zanimljiva mi je taj čak to spajanje jednog i drugog u jednom, odnosno baš ta androginost koja je isto neka, recimo, ženska teorija i što se time bavi e, i pitanjima tijela. To mislim da je jako zanimljivo pitanje i da e, to sigurno e, samo toliko je očito da bi ja voljela uvijek naći neki paradoks ispod da vidim još nešto što je ispod, ispod ove stoje. Što je tebe srđene u Markovićem dijelu ono što si uspio pročitati? Huh, uh, ovako, meni je užasno zanimljivo zapravo... Popis literature. <laughs> da, da, da, da, da. Pa ovako, meni tu jedna fenomenološka stvar zanimljiva i, i volio bi da i vi kažete nešto o, o, o tom fenomenu koji je zapravo problematičan, to je da u malim sredinama, u ovim u kojima vlada čaršijski princip zapravo i iz kojeg se jako teško iskobeljati. ti ne smiješ biti umjetnik koji radi više stvari. Jer čim to radiš, e, kao da švercaš umjetnost i ne shvaćate se ozbiljno. Na neki način mi se čini kad sam čitao i kritike njegovih dijela, da, da, da mu se to na neki način zamjeralo. možda sam krivo, ja to sad shvatio, ali kao ne možeš biti intelektualac, ne možeš raditi još par stvari i biti umjetnik, jer uh, e, ona ukidaš e, vrijednost. Ne znam što vi mislite o tome, jako me to zanima. Mislim da je danas tako, da e, ne smiješ biti novinar paralelno, ne smiješ, znaš, jer kao onda nisi posvećen. Nešto u tome ima svakako. I to je nekako, neću reći uvjerenje, <clears throat> ali nekako stanje razmišljanja koje traje, ja bih rekao, od uvijek. Specijalnost <clears throat> se posebno nekako ističe kao jedina vrijednost. Mada ja mislim upravo suprotno. Mhm. Ja mislim da pravi intelektualac, pravi pisac, ne može biti samo pisac. On mora imati još nešto pred očima, on mora imati još nešto u mislima, on mora se još nečim zanimati osim svoga literarnog e, djelovanja. Jer inače nije nije kompletan pisac. Mora biti u kontaktu sa životom. I možda je to jedan od razloga, ali svakako ne jedini i svakako ne bitni. Mhm. To je Marija Matković, za kojega je kolegica rekla ispravno da je suvremen i aktualan pisac, mhm. To jest. Danas zapravo, kao što ste vi rekli jedan put u početku, zaboravljen u ovo naše današnje vrijeme. Nije to zato što je netko htio da ga se zaboravi. Mislim da to ne možemo uzeti kao nekakav razlog, nego je to, reći ću, naša kultura zaborava. Kod nas, recite mi, molim vas, čovjek koji je živio u svoje doba, bio značajan velik, koga poslije pet godina poslije smrti pamti? Ajde. Kojega mi hrvatskoga pisa iz 20. stoljeća velikoga danas pamtimo? Pamtimo li Kaleba? Pamtimo li Šegedina? Pamtimo li Marinkovića? Njega se duše nekada spominje, ali vrlo površno i bez dubokoga zapravo prozruženja. Pamtimo Ljubljevića. Dakle, mi zaboravljamo. Kod nas postoji navika zaborava. Dok, nisi, dok si među nama dobro, čim si nestao iz naše sredine, nema te više. Ali i volja za zaboravom. I volja za zaboravom, to kažem. Dakle, kultura zaborava. Jedva čekamo da neko zaborava. Kultura zaborava i to u svim i mislim da bi se to, tako i ovi koji su pravili nastavne programe, nisu na Matkovića ne zato što imaju nešto protiv njega, što ga ne smatruju dobrim pisanjem, nego nisu čitali. Ja vas uvjeravam da oni koji sastavljaju naše školske programe iz literature, pola literature nisu pročitali. I to je naša nesreća. Ne čita se ništa. Ja e, ja bih postavio jedno pitanje Eh, akademiku Marijanu Matkoviću, <laughs> on spiritistički. <laughs> Jeste li vi čitali Jakoba Bema koji govori upravo o tim androginima i kaže da žena bez muškog elementa je samo kozmička stihija, a ne ličnost. A to vredi i za muškarca. Da možda se mogli prvo s muškarcem početi. počinje, počinje ali ovdje mu sad nekako interesantnije. Zanimalo me da je možda da da mi to mistika letio u onom svome proučavanju. Očekujemo odgovor ili... <laughs> Dobit ćemo ga noćas. da, točno. E, gospodin Bojkić e, ima pitanje, ali prije toga, Vlado, molim vas, e, dužan sam ispričati gospođu Nikčević i Milan Romić, koje stvarno, evo tako se poklopilo, trebalo su tu sudjelovati ili stvarno imaju obaveza i ispričavaju se i e, uglavnom bavit će se još Marković, <laughs> E, gospodin Vlada Bojkić. Ja nemam pitanja, ali jedno bitnu dopunu stvari. Danko je rekao govoreći da su bile prve predstave u Karlovcu maturanta Franta Vladera 70. i 90. godine. Ne, ne, ovaj, 32. pete, kad je... Znam, kad, ja sam sam kao gimnazijalac, je početkom 50. godina, kad smo kao razred tišli u predstavu u Trajana Wagnera, Vandira, i da je Zlatko Pintar igrao profesor. Tako da je to vjerojatno još jedan... Da, da, da. Dakle, kad je Jugoslavija bila, dakle, to vjerojatno bila možda prva predstava. Ne, Zlatko ga je uvijek nosio po Karlovcu. Ne, ne, Karlovačko, Karlovački. intervju hrvatski profesor i Ivo je došao to, to ovoga, kaže, kaže, da, to je bilo, neko student su kazali ovako nešto. Ima još neko nadopunu. Slobodno se uključite. E, pitao bih za vezu e, Marijana Matkovića i filmske umjetnosti. Možda biste e, mogli osvijetliti. E, znamo za ovaj film koji ćemo prikazivati u, prosn... u, na jesen e, slučaj maturanta Wagnera po njegovoj drami. Ne? Sve ste me dobro na priliku, nisam ja formalno. Dobro. Ali dobro, mislim, bilo je, poznato, ovaj, e, ja se sjećam jedne zgode kad me Tadijanović, direktor akademika Jelčića, tako smo šetali Gornjim gradom, pa onda, onda kad je akademik Matković preuzeo zavod nakon njegovog penzioniranja, pa me vodio k njemu. Ne? I onda sad, ovaj, onda smo išli opet u taj zavod i sjeli smo i Matković je bio zauzet, ko je bio unutra, doktor Ante Petrlić. E sad, koja je to točno bila godina, znači bila je prije 85 i ticalo se opet nečeg važnog nekog filma ili scenarija koji je izazivao probleme, pa su Petrlić kao filmolog i Matković kao član te ovaj, komisije imali diskusiju o tome, ja ne mogu sad reći koji je to bio film, ali želim reći koliko znam iz čuvanja da je i u filmovima Kreše Golika bila e, vrlo važan Matkovićev doprinos, jer, jer njegov nije on bio samo u Zagreb filmu što pišu enciklopedije, nego je isto tako u Kroacija filmu kod nama starima poznatog direktora Terešaka isto bio savjetnik tako da je, ko što ste vi rekli, da je branio u knjigu, jednako tako sa Škrabalom pomagao Goliku ili nastojao da Golik ostvari ovaj, svoja remek djela i to nakon onoga što je, kao što već legenda kaže, Šivu slučajno u nekoj šali rekao da je čitao Golikov ovaj članak u Ustaškim novinama, pa je Golik bio proskribiran, nije ga Šivu proskribirao, ali situacija je. Tako da mi se čini da bi priča o filmovima za koju me pitate, a tako malo znam, ovaj, se jednako tako odnosila na Matkovićeve pokušaje intervencije da unutar te turbulentne političke i rekao bi kvazi političke situacije koja se često u nas ponavlja pokušava djelovati s racionalnim argumentima kao što je racionalno u dva članka koja sam opisivao nastojao opisati e, političku situaciju, sačuvati studente. Tu se i on koristio apsurdnim argumentima jer je živio pod apsurdnom vlasti koji svi mi, mislim ono Naravno da ako, te treba osloboditi od suda ili ako film treba pustiti u snimanje, a to su uvijek bila ogromna sredstva, dovoljno iskoristiti i taj argument da si zadojen štampom, odnosno tiskom, pa zato si ti bunđija, a važno je da film ide dalje, da se film snima. I taj dio toga što je Matković bio motor književnosti, ja vjerujem da je on bio i motor filma, samo što se o tome vrlo malo govori i baš filmolozi bi se toga trebali primiti i, to ovaj, nanizati. A vjerojatno ne bio ni recenzent škrabale knjige da nije bilo tako. To je moglo biti 74. godine, 74. Italijanović još umirao. sjećam se još. A knjiga je Da. da. A imam potrebu, ovaj, potrebu citirati baš njegove dvije rečenice koje se mislim, čini mi se da i mi živimo u ovim vremenima koje su. Tako on kaže, u jednom trenutku, mada dakle ono stalno govori i afirmira polifoniju, kaže čovjek je sa svim onim što ima u sebi ipak osamljen kao prst i e, govori o promjeni vremena, o tome kako je stari osamljen i kako je njegov stan prazan i da se osjeća kao stari šugavi pas. E, I završava time da on više ovaj svijet ne razumije. E, kaže, ja da ti pravo kažem, ja se ovog svijeta plašim, stid me, ali ja ga se bojim. Nikada i nikome to ne priznajem, ali ja ga se bojim. I ne znam, nažalost, čini mi se da mi baš živimo u vremenu straha i ono kad nam se baš e, njeguje strah ovaj, svim silama da se pokušava držati u tom tipu energije, kako bi se reklo. I da je iz te strane, e, nažalost, e, ovo sve što Matković piše jako, jako ovaj, bitno za, i njegovo djelovanje kao što bi se kulturnog radnika, ali i njegovog dijela da bi, da bi stvarno značajno da se tim stvarima bavimo, jer smo u vremenu neke tranzicije gdje ja pretpostavljam da se mnogi od nas stidimo to reći, onda se jako bojimo. Ja prva. Mhm. E, možemo li... Ja samo nešto reći riješiti jednu dilemu zbog eh, vas prisutnih, a to je eh, karlovčanstvo mog oca. Naime, moj otac se uvijek osjećao karlovčanom je na tri ili četiri mjesta kad je pisao geografske tekstove, onda je napisao rođen sam u gradu na četiri rijeke i zato mi je važan šum vode i izgleda da ovaj motiv vode potječe od tih njegovih placentalnih dana. Ovaj, I tako da i meni svaki put ovaj, dao na znanje da se on osjeća Karlovčanom prvenstveno, a Zagrebčanom sekundarno. Evo toliko da znate. Da je <laughs> e, Hvala. E, možda e, da još dodatno osvjetlimo ulogu Marijana Matkovića u razvoju Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Dubrovačkih ljetnih igara, pa e, koliko je, što je on uspio e, e, napraviti, koji je njegov doprinos razvoju HNK i Dubrovačkih ljetnih igara? <laughs> ja nisam bila aktivno prisutno u to vrijeme. bio intendant, bio intendant Hrvatskog narodnog kazališta nekoliko godina. Došao je, ako se ne vam, 50. kao intendant, a otišao je 54. ako, ako ja dobro pamtim. Ili 49. do 54. tako nešto. Ja sam to vrijeme već jedno, ono drugo polovinu toga vremena bio u Zagrebu student i kako sam se kao đak bavio kazališnim amaterizmom, bilo mi je kazalište takako na srcu i ne znam da li ima premijere na kojoj nisam bio u to dobro. Matković je imao jedan repertoar koji se može usporediti po mom sudu s repertoarom Hrvatskog narodnog kazališta iz Benišićevog doba. A u Benišićevo doba, kao što znate, Hrvatsko narodno kazalište bilo je na listi vrijednih kazališta evropskih. U Parizu je izrazio jedan kazališni list na kome je neprekidno bilo u to doba naveden repertoar Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, što nije mala stvar. Benišić je bio, dakle, taj veliki intendant, poslije Miletića, možda prvi veliki, a Matković je bio, ja se usudim reći, isto tako velik i poduzetan kao što je bio Benišić. U ostalom, on je Benišića jako cijenio. Matković je o Benišiću puno puta govorio i to uvijek sa velikim uvažavanjem. A što ga je približavalo Benišiću? Ne samo ta sklonost, odnosno razumijevanje kazališta kao fenomena, nego Benišićev humor. Matković je uvijek spominjao Benišića kao čovjeka sremskog humora i veselio se kad god je nešto Benišić u tom smislu rekao ili u tom smislu nešto najavio. Tako da mislim da je Matkovićeva era u Hrvatskom narodnom kazalištu bila velika era. A ne, su, ne usudim se cijeniti kako je bilo na posljednjega. Da, pa teško je to i za Dubrovačke igre, ja se ne, da. ne usudim govoriti, možda ste vi to detaljnije pratili. Ja, ja sam pratila, ali ovako kao outsider, pa on je osnovao Dubrovačke ljetnike zajedno sa Markom Fotezom. To, je bio tandem koji je zaslužan za Dubrovačke ljetnike 50. godine, ako se ne varam. I išao je redovito na Dubrovačke ljetnike, da kako. I mislim da je uvelike zaslužan za taj repertoar koji je tada bio izvođen. Mislim, i te poslije uopće način na koji, je, koji su Dubrovačke ljetne igre, bi poslije kad ga Vela piše o tome, e, zašto recimo igre, a ne festival, što sad imamo obratnu situaciju. Ja mislim da i tu, pretpostavljam, ne znam, ovo sad samo nagađam, da je onda Matković vjerojatno bio i zaslužan i za to da se zovu igre, a ne kao danas festival. festivale, jer to su jako različite stvari, da možda sad ne idemo daleko u tom pa baš ovaj svi spektakla podrazumijeva ovo, ovo festival, tako. Ovo se podrazumijevalo da se, ako, su, ako igra oko smrti, i ako su igre, uključuje se ludizam u jednom, uh, ajde reći, ba, ako ne afirmativnom, samo u onom kompleksnom smislu te riječi. Dakle, ludizam se može, u različitim vremenima se različito tretira ludizam. Nekad se od njega zazire eh, i to obično u vremenima kad se stvaraju čvrste granice, a nekad ga se afirmira u vremenima ali, ovih razbijanja granica. Znači, igra je nešto što um, otvara nekakve prostore duha, širi granice, ima vrlo čvrste pravila igre i tako dalje, ali oni su inzistirali na tome da su da cijela ekipa, znači nekoliko ansambala da su istovremeno na Dubrovačkim ljetnim igrama tijekom niza mjeseci i da na taj način zapravo ono, igraju u smislu ja tebi štih, ti meni štih, da međusobno komuniciraju. E, I u nekoliko navrata inzistira se na tome da ne žele prihvatiti, bile su sugestije da se okrene više prema vani, prema strancima, prema turistima, i onda se, eh, uvijek je odgovor bio da to nisu igre, za to, odnosno pitanje kako tretirati turiste. Tad su već pisali o tome, jer eh, su rekli da se zapravo uvijek opet je pitanje isto i prostor. Po veličini grada način treba biti sve u formi kako već je odnos spram grada, a turisti će doći sami po sebi ne zato što ćeš ih prizivati, i raditi ono spektakli da bi ih dozvao, nego ćeš ti e, raditi po svojoj mjeri koje će onda imati recimo harmoniju takvu ili zlatni rez ili što god već, pa će onda naravno oni biti privučeni. Dakle, ne radi se za turiste, nego se radi za ove koje igraju, a igre naravno uključuju i kibicere i tako dalje i tako dalje. A festival e, ima nekakve druge konotacije ili su barem oni to tako tada ovaj, čitali. Festival uključuje i nekakav možda i takmičarski element u svemu tome, mada imaju igre u to, ali na neku drugu foru. Festival po njima se uključila taj svijet, što bi mi danas rekli, svijet spektakla. Odnosno da ti e, pozivaš da se nešto pogleda što je izabrano, što je ono stavljeno i što onda bi trebalo biti blještavo ili privlačno na ovaj ili onaj način. Dakle, nije nekakav proces u igri bitan, nego je prikazivački, evo, festivalski, sad smo mi e, ovi izabrani. Nekako tako sam ja to... Ja, mislim da je inspiracija njegova osnovna bila Max Reinhardt koji je bio berlinski intendant čuveni koji je u Salzburgu napravio te igre. I tamo, su, prevladali ova glazbena, ko sad konačno i u Dubrovniku manje više. Prevladava jedna glazbeni. Da, mada su, su oni tada insistirali da zapravo ne žele opere, Eh, jer se ne mogu mjeriti, eh, baš ono kao u skladu s, tim da ono treba eh, djelovati cjelovito da nisu dovoljno snažni za operu i objašnjavali zašto žele manja, recimo glazbena djela i to obično domaća, recimo baštinu i dramska djela koja mogu biti i strane i tako dalje, ali, da se da pristaju tom prostoru. Da, na neki način da, da komuniciraju s tim prostorom uopće bilo karakteristično da je Matković cijenio tradiciju. Jako je cijenio tradiciju i to je bilo isto ono doba, neću baš kazati rijetko, ali prilično rijetko. Ja tu dodao kad sam, ja sam govorio kako je mlade podržavao, ali forum je bazirao i na mladima i na staroj kajkavskoj i čakavskoj književnosti i znanstvenicima koji su to proučavali. do Tako da je to bilo jako baš ono, njegov pogled na književnost je bio toliko širok i raskošan da ne znam da li baš danas ljudi koji se time bave tako misle, ali kod njega se moglo čitati o i o Habdeliću, i o Belostencu, i o svima nije trebalo za to čitati časopis Kaj, dosta je bilo čitati forum i pratiti akademiju, tako da je njegova svijest o važnosti, recimo, autora 17. stoljeća, bilo jesu oni kajkavski ili koji drugi, imala važnog udjela u svemu tome, a neću dalje ići koliko je njegov prijatelj Krleža u tome ima utjecaj, ali ja Mislim da je vrlo važno Matkovića osloboditi od toga, tog, da kažem, titanskog zagrljaja Krleže, možda i, u razmišljanju u njegovom crno na bijelom, a i u dramskom poslu, pogotovo u dramskom finalu Matkovićevog posla, gdje on radio te drame kao taj Jationov san koji se meni jako svidio i gdje je svoje grčku trilogiju obnovio sa novim dramom. Ti Vi citirali para. Da. Kad je on to napisao? 85. E, vidite. Nisam ja znao, za taj citat, moram priznati. To je jednoj knjizi e, koja je je Karlovačka matica Hrvatska Međutim, da, čini mi se da sam ja anticipirao tu paru misao 1956. godine kada je izašla Irak smrti knjiga ja sam napisao prikaz te knjige koji je bio tiskan, ako se ne varam, u kulturnom radniku. U prikazu igre oko smrti sam ja anticipirao tu misao. Da nije matko e, bio nikakav epidemiolog nego da je bio samostalni kreativac. Ja bih vas citirao, ali niste Karlo Da. To je moja tema. <laughs> Jer da vam ne pročitaju ovi vaši Karlovčani, <laughs> kako ste ih rangirali. mislim da bi se neki pogodili, bez obzira na visoku dobu. A se možete sjetiti kako je izgledala ta parova režija 87. 89. misliš, 95. da. 95. Ova zadnja. Aha, zašto sam ja prešao do 87. Ja sam neko krivo navodio. Ne, meni ja sam razgovarao s parom prije ove... I onda mi je on rekao, ne, pričali smo. Aha, aha, ja pitam za režiju. Da, da, da. Režija, mislim, 89. bila, je li tako, gospodine? Ja mislim da da. Da, 89. On sam negdje krivo nešto A šta je Hvaro, više Karlovčan ili Pažanin, šta je? Karlovčanin. Moram da pitam. Mi ko prođe kroz Karlovac, on je Karlovčanin. <laughs> Jedina se ova Dijana, Dijana Čuljak koja se rodila u Karlovcu, ali je ona lukava Hercegovka i normalno neće, ne trebaju te gene Karlovačke nego Hercegovačke. Ne? Onda se ona brađuje, slučajno su išli kroz Karlovac, morala je mama roditi, a ima na papiru da je Karlovčan, ali se ona obrađuje. Morala je ići roditi u Zagreb, šta? Da. potom vašom kriteriju su onda ja Karlovčan. Ja sam bio u Karlovcu, u Jurkovićevo doba, ja ne znam... Kako da ne, znam, hvala Bogu. Sam bio s Jurkom. Je, je, istina je, da. Svaka čast. Govorio je o Mihaliću. Je, je, svima. Panteon, ono je, evo, da, je napravljeno sve. E, e, spomenuto je američko iskustvo Marijana Matkovića. E, kako je to iskustvo? Znači, što je, što je Marijan Matković radio u Americi i kako je iskustvo stekao? Vozio je hitnu pomoć. Ja mislim da će naša publika ovako trebati. Pa mislim da... 9 četiri eura. Pa mislim da bi nam vi tu mogli pomoći, ono, moja memorija loša. Ono, vi imate isto američko iskustvo, onda vjerojatno i tatino malo nam bolje možete reći nego... <laughs> Mislim, ja znam da je taj njegov američki putopis imao tri dijela, čito sam ga, ali glupo je da to... Ali i, Paro je imao isto iz Amerike. Dobro, Paro je isto predavao na faksu, ali Matković je bio na Fulbrightu ili nečem, jel ne, tako? Jedna... Stipendija druga država. Posebna stipendija, neka DIP takozvana stipendija, gdje ste dobili jednog Amerikanca koji je znao naš jezik i koji vas je vodio manje više po Americi. E, s tim da je e, moj otac e, sa sobom vodio takozvanog glavajnera, to jest sebe kao klinca koji je čitao Karl Maja i koji je imao jedinu predođbu u Americi kroz eh, te eh, romane Karl Maja i tako da ovdje eh, u jednom dijelu knjige on otvara taj dijalog između svoje vizije Amerike i današnje Amerike a drugo, e, možda važnije američko iskustvo, ali se ne radi o Sjevernoj Americi, nego se radi o Meksiku, je to da je njegov e, djed e, bio apotekar, kao i svi Matkovići osim njega. I kao takav je sa Maksimijanom, austrijskim carom, išao u njegovu meksičku avanturu, prema nekoj porodičnoj legendi je čak bio zadužen da nosi otrov koji bi dao Maksimiljanu u slučaju da ga zarobe. To nije dokazano, ali koji je istovremeno pisao jedan dnevnik o toj čitavoj kampanji Maksimilijanovoj, koji ima i nekih romanesknih e, elemenata, nije onako suho apotekarski, i onda je moj otac odlučio da sto godina nakon toga ide stopama dnevnika svog e, djede i ovaj, međutim je morao da bi to ostvario napraviti ugovor s đavolom pa ga je financirao vjesnik i onda je on morao slati takozvane meksičke razglednice svaka dva tjedna za nedeljni broj vjesnika i tako da je većina Eh, toga što je on htio napisati, a želio je u stvari napraviti nešto vrlo zanimljivo, da eh, stranica dnevnika bude suočena sa njegovim današnjim doživljajem onog što dnevnik opisuje. To nije uspio realizirati. Ja imam neke fragmente toga, ali je, nažalost, svaka dva tjedna morao producirati jednu plahtu za za vjesnik. što se same Sjeverne Amerike tiče, tu su mu se naravno događale čudne stvari gdje bi bio predstavljen kao predsjednik Pena, a onda su mislili da je on predsjednik Jugoslavije. <laughs> <laughs> New York je bio jedno košmarno iskustvo jer je dobio visoku temperaturu i sve je vidio kroz neku uh, grozničavu vizuru, eh, a eh, jedan izvrstan eh, dio te trilogije je putovanje takozvanim Zefirom, to je jedan posebni vlak koji ide od Čikaga do San Francisco i u kojem se vozite, mislim, dva do tri dana, gdje on opisuje detaljno ljude koji putuju s njim, u ulaze, s kojima razgovara i tako dalje. I to ovaj, spada po mom skromnom mišljenju, u najbolje stranice naše putopisne proze. A e, što se mene tiče, e, njegovo e, američko iskustvo ovaj, je mene dovelo na Stanford, koje ste spomenuli, jer je on tamo u sklopu te svoje turneje držao predavanje. I onda sam ga ja pitao, pa kak je to tamo, šta? Pa veli ne znam, ove ovaj, tamo studenti sjede na travi, a koji ne sjede bacaju nekakvi čudni tanjur. Ja sam rekao, to je mjesto za mene. <laughs> sam se išao prijaviti, ovaj, lagat sve ispite koje je trebalo. I na koncu sam završio tamo, taj čudni tanjur je naravno frisbee bio, <laughs> ovaj, koje vrijeme kad sam došao više nije bio tako popularan, ali njegov put u Ameriku je utjecao na moj život. Da. E, zahvaljujem. E, samo, naravno, da imam dužnost e, i jednu slatku dužnost izreći zahvalu Heinekenu Hrvatska koji financira naš projekt gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji i naravno partnerima Gradskom muzeju Karlovac, Gradskom kazalištu u i Gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić koja nas je ovdje ugostila u spomen sobi Stjepana i Slavka Mihalića. E, molio bih svoje suorganizatore da me podsjete ako sam ništa propustio spomenuti, da me isprave, to je to. E, hvala vam na pažnji. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, meni je bilo super, puno sam naučio. E, nadam se da je vama bilo zanimljivo sudjelovati i ako neko nema nešto posebno još dodati, evo zaključujem. Zavičajno čaj.